Euskal Jai Erremonte Fundazioak iragan urtean lehen Erremonte jaialdi antolatu zuen endaian eta aurten errepikatzea erabaki du. Horretarako endaiarrak pilota elkartearekin lankidetzan ari da. Ostirala hontan sei erremontista profesional bilduko dituzte. Erremonte jaialdia triangularra izango da, Jaime Agirre Jaialai Erremonte Fundazioko zuzendariarekin izein dugu. Lehen esan barko dugu guk eh, proiektu honekin nahi dugu eraman erremontea pixoat eta bueno, gurentzat iparraldea bueno, toki oso berezia eta oso maitagarria da e, da genuken ja aspaldin goguak unatortzeko joan den urtin zuherren duzu bezala egin genuen lehenengo kanporak eta hemen endaian eta urten berriz ere saiatu barko dugu aber, e, eh, gero eta jende gehiago eramaten dugun frontoiera bueno, esan barra dugu ba, erremontea ez dela bueno, ba, disiplina bat oso ezaguna edo oso praktikotua eta esan da Ipar Euskal Herrian, baina bueno, ba, e, gutxi E, gutxinaka, gutxinaka eta horrelako ekimenen bitartez ba, promozionatzen eh, da. E, aipatzen dugu torneo baten eh, barruan kokatzen dugu, torneo bat izanen den dela, pixka bat eh, nola izango da, zin izango da berezitasuna, zeintzu jokatuko duten pixka batea? Bai, bueno, zorren duzu bezala, gure asmoa nagusina da, una ekartzea eh, hemengo jendea ezagutzeko zer den erremontea, ez? Eta gero, bueno, pues e, eh, e, eh, zirkuito honetan e, kirol aldetiken oso maila altua dauka, e, partze hartzen duten e, sei erremontista profesional honenak eta bueno, e, zorran duzu bezala pilotako modalitate oso berezia da, oso bizia, oso azkarra eta bueno, jendea ikusteko oso espekt espektakularra, ez? Orduan, bueno, eh, espero dugu ja hemengo jendia, bueno, e, hartzen pixko bat eh, pixkanaka ulitzera pixko bat frontoiera eta eta ber lortzen dugu ja ezagutzea pixko gehi remontea. Mhm. Nortzuk arituko dira, e, abustoren bian? Bueno, hartuko, parte hartuko dute iru, aurrelaria izan dire urriza, uterga eta eskurra bigarrena eta atzelariak Etxeberri hirugarrena jon eta agirrezabala. zabala mhm. Osongi, bueno, bueno, ba, e, espektakuloa ikusteko, e, pixka bat, e, bueno, bai sarrerak, salmenta, hori e, nola antolatu da duzuten, noiz jarriko zute e, sal, salgai, e, pixka bat, no hori. Bueno, sarrerak e, ateko direian, frontoian atean, eta bueno, e, bai esan, esan nahi dugun, e, dirua guztia biltzen duguna, e, izanen da le, ledesimo asoziozioen entzat. Hori da, eh, ospitaletako ba, bai. eritaz, eh, eriei eh, susanduta izango da. Bueno, gelditzen zaiguna da, eh, bueno, ba, jendea eskualdeko eh, bizilaguna bereseki animatzea, eh, ba, erromante eh, txapelketa honen eh, honetara hurbiltzeko eh, e, gomidatuko ditugu ez Bai, bai, guk eh, gure asmoa da, bos hori errandu ezala, eh, erremonte ezagutzeko, Horregatik, bueno, e, pilotako zale guztie, guztiei bueno, eh, laguntzen e, eskatzen digu, etortzeko, kusteko zer den erremontea, eta, bueno, nik uste dut gustatuko zaiela, eta gero, hortik aparte, bueno, e, sarrera horrekin laguntzen dugu asoziazio batei bai, bai, bai. lana e, kusgarria egiten duten hemen endaian, ez? Mhm. Ba, oso ongi, Jaime, esker, mila, e, benetan, ba, gurean izateagatik, mila esker. Ba, eskerrik asko Gogoratu beraz, jaialdi honetan bildutako diruan daiako magan ospitalean eri diren zeniden elkarteari bederatuko dela. Sarrerak amar eurotan egunean bertan Daniel Ugarte pilotalekuan salgai egongo dira.